Türkçe үйренеміз. қадірменді радио тыңдаушылар түрікше үйренеміз атты бағдарламаның жаңа бөлімімен сіздермен біргеміз бұрынғы сабағымызда күз маусымына байланысты қысқа және қарапайым сөйлемдермен жазылған түрікше мәтінді тыңдадық аудармасын да тыңдап жаңа сөздердің мағынасын үйрендік Бүгінгі сабағымызда болса, қыс маусымына байланысты мәтінді тыңдаймыз. Енді қыс маусымын тыңдағаннан кейін түркше söylem құру қабілетімізді жетілдірейік. Kış. Kış mevsimi yılın en soğuk mevsimi. Kışın kar yağıyor. Çocuklar kar topu oynuyor, kardan adam yapıyor, buzda kayıyor. Bu mevsimde insanlar çok hasta oluyor. hastalanmamak için dikkatli olmamız gerekiyor. Қыс маусымы жылдың ең салқын маусымы. Қыста қар жауады. Балалар қар лақтырып ойнайды. Қардан аяз ата жасайды. Мұзда сырғанайды. Осы маусымда адамдар жиі науқастанады. Науқастанбау үшін абай болуымыз керек. Ардақты тыңдаушылар, түркше мәтін мен аудармасын тыңдадыңыздар мәтінде қыс маусымының ерекшеліктері осы маусымда ауаның салқын болатыны қар жауатыны балалардың қармен ойнайтыны адамдардың осы маусымда жиі науқастанатындары айтылған енді мәтінді қайтадан тыңдамастан бұрын сабақта кездесетін кейбір сөздердің мағынасын үйренейік күш қыс соуық салқын кар қар Кардан адам. Аяз ата. Хаста. Науқас. Кар топы. Қар лақтырып ойналатын ойын. Ямак. Жау. Ардақты тыңдаушылар, енді қалам мен қағазыңызды дайындап, мәтінді қайтадан тыңдағаннан кейін жаңа сөйлем құруға тырысыңыздар. Кыш Кыш мевсімі, йылын ең соғық мевсімі. Кышын қар яғыр. Çocuklar қар topu oynuyor, қардан adam yapıyor, buzda kayıyor. Bu mevsimde insanlar çok hasta oluyor. Hastalanmamak için dikkatli olmamız gerekiyor. Қыс маусымы жылдың ең салқын маусымы. Қыста қар жауады. Балалар қар лақтырып ойнайды. Қардан аяз ата жасайды. Мұзда сырғанайды. Осы маусымда адамдар жиі науқастанады науқастанбау үшін абай болуымыз керек құрметті радио тыңдаушылар бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды алдымыздағы апта жаңа бір тақырыппен сіздермен бірге боламыз кездескенше хошча қалың Türkçe öğrenemiz.